15-ci bab Bacgırla və başqa günahkar deyə qaralğanlar həmişə Həzrəti İsa'nın ətrafına oluşub onun təlimini anlatdı. Pərislər bilən Təvrat ustazları qotulduşub. Bu adam nemişqa daim günahkarlarını qarşı alıdı və ula bilən bir dastanda oturdu, deyişdi. Şuna Həzrəti İsa bu haqda ulağa mundaq bir təmsilini sözləb bədi. agar ishinglarda biraylanning yuz tuyoq qo'yi bo'lib uningdan biri yo'qilib ketgan bo'lsa u qandoq qiladi u jazman qolgan to'qson to'qqiz qo'yni o'tloqqa tashlab heliqi yo'qolgan qo'yini tepilg'icha izlaydi tepib olganda intoyni xursand bo'lib qo'yni mursiga ortib uyga elib keladi ondin xo'lim qo'shna yor birodarlarni chaqirib ularga yo'qolgan qo'yimni tepivog'inimga intayin xushalman tabriklayli deydi mana shunga o'xshash tovi qilgan bir gunohkor uchun bo'ladigan arishdiki xursandlik tovi qilishi hojatsiz bo'lgan to'qson to'qqiz odil kishi uchun bo'ladigan arishdiki xursandlikdan cho'ng bo'ladi shuningga o'xshash agar bir ayolning o'n dona qimmatli kumush tangisi bo'lib uningdan birini yo'qitib qo'ysa qandoq qiladi u jazman chiroqni yondirib uyni supurib toki tangi tepilg'ucha hamma yani zang qo'yib oqtirib chiqidi navoda tepivosa xo'lim qo'shna yor birodarlarini chaqirib ularga yo'qitib qo'ygan tangamni tepivog'inimga intayin xurshalman tabriklayli deydi mana shuningga o'xshash xudoning farishtalarimi har bir gunohkorning to'vi qilgani uchun intayin xushal bo'ludi hazrati ayso so'zni domlashtirib mundoq dedi bir odamning ikki o'g'li bor ekan kichik o'g'li otasiga ota manga tegishli miroslarni hozirli bagaysiz debdi otasi mol mulklarini ikki o'g'liga bo'lib berdi bir necha kundan keyin kichik o'g'li o'ziga tekkan mol mulklarni yig'ishtirib yiroq bir davlatga berib u yerda mol dunyosini xohlig'inicha buzib chechib aysh ishratlik turmush kechiribdi uning puli tugab beshig'i kun tushganda dal u yerdimu eg'ir ocharchilik yuz beribdi shunga u qo'saq beqish uchun shu yerlik bir kishiga madkor bo'lishga majbur bo'libdi u kishi uni o'z qo'rig'ida cho'shqa boqtiribdi u cho'shqaga berilgan purchaq po'sti bilan qo'sqini to'ydirmoqchi bo'pti lekin unimi hech kim bermabdi keyin u ahliga kelib otamning madikorlarining hammasining yemak ichmigi eshik teshib turibdi man bo'lsam bu yerda ochliqdan o'lamdiman o'rnimdan turib otamning oldiga berib ota man xudoning oldidimu sizning oldingizdimu gunohkorman endi sizning o'g'lingiz bo'lishga loyiq emasman meni madkorlikqa qabul qilg'aysiz deyman deb o'ylabdi shuning bilan u otasining oldiga qaytib beribdi otasi o'g'lini yiroqdan ko'rib uningga ichi og'rib oldiga yugurib chiqib uni chin quchoqlab so'yib ketibdi o'g'li ota men xudoning oldidimu sizning oldingizdimu gunohkorman endi sizning o'g'lingiz bo'lishga loyiq emasman debdi biroq otsi chakarlarga darhol ang isil to'nni akilib uningga kiydiringlar qo'lga uzuk silinglar putlarga oyoq kiydiringlar ondin raso bo'dalgan to'poqni akilib so'yinglar uni ziyofat qilib kutib olaylik chunki o'g'lim o'lib tirildi yo'qilib tepildi debdi buning bilan hammanglar xushol xuram yeb ichishib ko'ngil ichishibdi bu chog'da cho'ng o'g'li etizga ketgan ekan u qaytib kelib yetib uyga yaqin kelganda nag'mi ovozini anglabdi u chakarlardan birini chaqirib uningdan nima ish bo'lganligini so'rabdi chakar inimiz qaytib keldi dodingiz uning tinch omon qaytib kelganligini ko'rib bodolgan to'poqni so'ydi debdi biroq cho'ng o'g'li intayin xopi bo'lib uyga kirishni xohlamabdi otisi chiqib uni uyga kirishga undabdi lekin u otisiga qarang sizni men sizga shuncha yil quldak ishlab keldim buyruqlaringizga xiloflik qilmadim siz manga nima berdingiz el og'inlarim bilan biror qitim o'ynab kulishga biror o'g'loqmi so'yib bagingiz yo'qku lekin mol mulklaringizni poyishiga buzib chechib tugitib qaytib kelgan u o'g'lingizga bo'dalgan to'poqni so'yibsiz debdi hey o'g'lim sen doim mening yenimda mening borlig'im seninki lekin sening ining o'lib tirildi yo'qilib tepildi uni ziyofat qilib kutilishimizga tegishlik debdi otasi uningga